说啊啊呀呀！ bidazoa atxak saio berri ontara, gaur saio berezia dugu, Berez, eh, egia esan, ba, saio batzuk eh, aurretik grabatuak nituen, baino, e, orain aste suposatzen zen, ba, aste oporrak zirela, eta ez nuen, ba, saiorik, e, prestaturik, orduan, ba, askok eta askok egiten ari diren bezala, ba, etxetik grabatzen, e, ari naiz eh, itxialdi hontan gaudenez ba, e, ba gauzak e, etxetik e, egin behar eta beno ba nahiko egoera berezi eta saio berezia dugu gaurkoan eta beno ba asteko lasten hautazma talde Finlandiarrekin e, hasi gara haien tobe abestiarekin eta beno ba e, aste ikaragarria izan dugu saioan ba lasten hautazma talde honekin, eh, talde Finlandiarra dugu, eta beno, ba, Finlandian orain nahiko esanguratsua den e, taldea, nahiko alternatiboki azizena, baino ba, badirudi arrakazta handia izaten ari dena haien eh, herrian, hau e, abesti hau tobe izenekoa, ba, haien e, irugarren diskoko abesti bat dugu, taldea, eh, beno, haiek e, death pop edo alako zerbait eh, ba, izendatzen dute haien estiloa, eta ba, bai, hasi ziren alako amar atzbeteko diska autoproduzitu batekin, eta beno, gero, geroa, gerora haien diskei ba, ez dute burua asko jan izena, izendatzeko, zeren diskeak orain, orain, orain duela gutxi ba, laugarren diska kaleratu zuten, eta diskak bat, bi, iru, eta lau, deitzen dira, ba, e, ba zenbaki e, erromatarrekin. Eta beno, hau e, haien iru diskatik e, hartutako abestia dugu. Beno, e, haien estilo beno, e, badituzte alako abesti motel eta polit batzuk, eta beno, azkarnen artean, ba, entzun dugun e, abesti hau dugu. Eta beno, ba, diska ontatik eh, beste abesti bat e, entzungo, entzungo dugu. Hor dijoa. Dela mitad tapatu gango lierritaikazu Jokurre pipa perre Asten Hautasma e, talde finlandiarren ba, beste abesti bat Langolierit izenekoa haien e, diskatik e, beno, Cristina Bara abeslaria eta Tumo Manonen e, gitarralari abeslariak ere e, ba, abesti puskak komposatzen e, dituzte Eta beno, ba, egin genuen duela urte pare bat edo, ba, lasten jautazma, sartu genuen saio batean eh, beste zarkinet izeneko talde bati itzegin genuen gehien bat, baino e, eh, lasten jautazmaren e, eh, ba, zierako amarrekoa, amaratzbetekoa talen diskatik abesti batzu sartu genituen, baina uste dut pentsatu beharrekoa dela ba, talde honi ba, saio oso bat eh, eskaintzea eh, haien ba, estilo berezetan niri bentsat e, eh, txoratzen hau talde honek lasten hautazma taldea eta beno lak berezitasunekin gaudenez orain entzungo duguna bai dela berezitasun ahondia ahondia entzun dezagun eta gero ni buruz pixkat hitz egingo dugu ordoa Xaropenik gabe, ilusiorik gabe, arazoek hor diraute irten bideri gabe, bizitza itzali zaigu bor muñada suntxitu, korputzak amore mandu madarik aktuaku, iragana iraganda argatik deus ez egin, orain aportu da eta gero haikus ezin, Nanananananananana da agintari zirrararen zaindari Egiak kasportzen gaitu frustrazio putori nahiago lukil, kollar bat kolartuta bizitzea baino na Bizitza itzali da amore mandu Gorputzak Nanana nanana nanana nanana nanana nanana nanana nanana nanana nanana nanana nanana jada nanana nanana やばい行くされてやばい行かない Por mucho tronchito. berezia, ez da, asko kaldetuko duzute, ze de Montreo, te da, hau, ba, hau, eh, Bueno, eskorbutoren e, eh, bertsioa da, Cerebros Destruidos abesti ospetsuaren bertsioan noski, baino eneritz e, furiak eh, kantari eroak eginiko ba, e, bertsio puska hau, abesti puska hau. Eta beno, ba, duela pare bat egun e, nuen abesti hau bidalizidan, eta beno, YouTube, YouTubeen badauka, e, abesti honen e, bideoa e, gomendatzen dizuet e, ikustea eta beno eneritz furiakek e, igo dituen e, beste bideoak ere baditu alako ba, berak eginiko bideoklip onak bere abestiekin, bere bandkampa ere begiratu, zeren eh, merezi, merezi dituen eh, abestiak e, ditu, alako xarma berezi batekin, eta ispirituarekin, ispiritu askorekin. Beno, eta bere ahotsa autoarpa izeneko tramankulu batekin dijoa dihoa, galdetu izan bar nion, zeren e, ez nekien zer ote jotzen ari zen eh, hori eta beno alako tresna berezi eh, hori auto harpa izena <laughs> dauka eta beno eh, bueno ikus ezazue bideoa bueno nik kontatuko kontatuko dizuet e, ari naiz hemen ikusten bideoaren atzeko aldean azkeneko aldean e, eneritz furiak bere bideoklipak egiten dituenean ba alako karteltxo esanguratsu batzuk e, jartzen ditu bideoaren eh, atzean. E, eta beno, e, bideoaren e, eh, deskribapenan irakur daiteke ere, baina eh, kontatuko dizuet jartzen du haren atzean. Lendakaria bezala robot izan nahiko nuke. Oroetzen zaituzte danean ez sentitzeko deuz ere. Oto, hor gelditzen da, hori. Eta beno, ba, e, bideo hau... Abesti hau, a, bere lana uka eskorbutoren e, E, hitz e, euskaratzea eta zentzua mantentzea. Beraz, e, eneritz gure kantari ero honek e, ba, kriston e, lana egin digu, Eta, beno, eskertzekoa ba, olako gauzak e, entzutea. E, bere mm, musika jarretzea asko gomendatzen e, dizuet nahiko berezia da eta eta beno e, datorren hau ere berezi xamarra dugu. country izango da hau ere, ezta? Ba, hemen eh, ez gera, nez etxean egon, ez gera geldirik geratzen, eta beno, e, etxean bagenuen eh, proiektu bat e, nire alabak e, abesti pare bat zituen, eta beno, ba, abesti horiek e, ba, errealitate bat bilakatu ditugu, berez e, talde hau kasixa deitzen da, eta bestia itxaspean. Eta, beno, ba, musika, ideia eta hitzak, e, eh, nire alaba aiarenak dira, eta beno nik lagundu diot, ba, abestiak be, borobiltzen eta bukatzen, baino berez e, abestiak e, arenak dira, ez nireak, beraz, e, meritu osoa aiarena, e, eta beno izena, taldearen izena berak ere, jarri zuen, kasixa izena jarri zion, Eta, beno, olako gauza nahiko berezi bat, e, gelditu da, e, bideotxo bat e, egin diogu, ba, bi abesti egin ditugu, single bat e, egin dugu, bere bi abestiekin, eta bere bideo, bideoekin, ba, YouTubeen egongo diren, bilatu kasisa, e, isarekin bilak, eta hor azalduko da. Ea, entzun dezagun kasixaren beste abestia. Bye. Bueno, abesti puska, ez da? Nola ez da, ba, aita bat, eh, arro egongo olako, ba, alaba artista izanik. Abesti, bi abesti puska hauek, e, ba, aiak nire alabak eh, konposatutako, komposatutako abestiak, taldea taldearentzako erabat gauza berezia, beno, egoera berezia, talde berezia, saio bikaina, beti bezalakoa, baino agian pixkat hobeagoa gaurko saioa. Eta, beno, ba, azkenean... Eh, ba, elkarrizketa pentsatua, e, ba, genuen eh, malos tiempos bastardos taleari, ba, elkarrizketa egitea pentsatua, baino, hau gertatu denez, eh, atzeratu egin beharko dugu edo, Baina, bueno, ba, haien diska berria aurkeztu beharko dugu eta onela azten da. tiempos bastardos taldea eta haien e, evoluzion abestia eta beno haien diska berria abesti honekin eh, azten da eh, diska no lo ves muerto estás tituloa du eta kaleratu berri kaleratu berri da E, diska honen aurkezpena Mugambo aretoan e, egin zen ba, Ibane, Ibani omenaldia egin zitzaion e, egunean non e, Malos Tiempos Bastardos e, Young Kids de Kaos Cooperative Bombito Antiregimen eta Atxurra Sound Band e, taldeak jo zuten ba Iban eh, omentzeko Iban e, eh, beno e, ba, zendu zen duela hilabete batzuk e, ba, gaixotasun luze baten ondoren eta beno Iban bera ba, cuatro bardulos desastre Santos Inocentes eta malos tiempos taldeetan aritu zen basulari gisa e, malos tiempos taldeko ba, sortzaietako bat e, izan zen, e, ba, ondoren ba, bere bihotzeko arazoak e, edukitzen hasi zenean, e, ba, bere anaia den txinarro hartu zen e, basuan, e, nagore zegoelako gitarran, maka baterian eta marijo ahotsetan, baino e, handik gutxiran nagorek ere utzi eta e, txinarro gitarrara pasa zen eta e, albarito sartu zen e, basuan, E, albarito ba, germen eta zertifikado de defunzion e, taldetan e, ibilitakoa zen eta beno, maka baterian ere zertipkado de funtzion taldean ibilitakoa zen, eta marijorekin bat e, ba, e, gelditu ziren eta beno ba, talde horrekin beno hasierako taldearekin eh, grabatu zuten ba defecto humanoren eh, humanorekin taldearekin ba, grabatutako split diska hori baina orain esan dizuedan ja formakuntza berri horrekin ba haien malos tiempos e, homónimo lehen diska hori grabatu zuten eta beno, ba, e, hainbat bildumatan e, parte hartu zuten, e, gerorak e, marijok e, taldea utzi, eta e, eh, amoina saralegi diska ja da irukote bezala grabatu zuten baino diska hontan albarituk abesti, gehiago abesten zituen txinarrok baino baino albarituk eh, ahotsan eh, hainbat e, arazo izan ondoren ba abeslari funtzioa ba txinarro gitarjoleak hartu zuen eta beno diska hontan abesti guztiak ark abesten ditu Esan behar da diska puska kaleratu dutela dagoeneko eta beno, haien eh, beste abesti puska bat entzungo dugu orain bertan. sexuales, esclavos sexuales, esclavos sexuales. Ricos empresarios, secreta sociedad, obispos pederastas, sexo ritual, críos sodomizados, puestos y enterrados. Westfalen! Westfalen! Westfalen! Beno, besti bikain, eta gogorrau entzun dugu, malos tiempos, bastardos, e, taldearen esklabos sexuales, haien e, diska berriko ba, abesti itzeletako bat, esan behar da, diska ontarako ba, oso inspiratuak egon direla, eta ba, lortu dute abesti sorta, abesti bilduma ikarabarri bat e, egitea e, ba, haien eh, ba, betiko soinuarekin, baina nola esango nuke, ba, arez eta ba, dena e, lotuago edo esango nuke e, soinu aldetik eh, grabazio bikaina lortu dute ere ba, esango nuke ba, Britaniar punkaren e, larogeita bi inguruko ba, soinu hor, hor soinu inguru hortara iristen direla beraz e, abesti ona, grabazio ona eta bueno, diska puska badakizue ba, itxialdi hau bukatzen denean, ba, diska hau lortzeko ba, zuen e, oizko puntuetan edo, eta beno, baita ere donostiako eskizo dendan e, lortu daiteke. Eta beno, ba, entzun dezagun e, beste abesti bat, e, beste abesti bikain bat diskoa ontatik. tardos, eta Yo no quiero abestia eh, haien eh, no lo ves, estás muerto diskatik eh, abesti borobilak soinu borobilak e, diska ikaragarria hartu ezazue zuen alea berandu izan arte e, berandu izan baino lehen barkatu eta e, beno diska entzun daiteke ere ba, YouTube, Spotify eta beno ba, alako sareetan beno eta malos tiempos bastardos e, taldeak e, haien disketan beti ba, alako bertsioren bat e, sartzen dute, bertsio bereziren bat, eta beno, entzun, entzun ezazue hauea zer dirudizuen. Música Esan bezala beti ba halako bertsio berezi batekin eh, barritzen ba, gaituzte oraingoan dirty old town eh ba suzio pueblo eh, suzio viejo pueblo izultza ba depox eh, taldearen ba bertsio abesti klasikoa baina haien ikutsu bereziarekin beti o, alako ikutsi bat ematen diete ba, alako bertsuei nahiko berezi e, bihurtzen dituztenak niri asko gustat, gustatu zait nola gelditu den e, abesti hau eta beno, diska nire ustez diska oso gomendagarria malos tiempos bastardos taldearen ba, azkeneko diska nolo bez, muerto estaz izenekoa non e, ba, eh, nire gusturako ba zintzotasun sintzotasun eh, e, duen e, diska da e, diska hontan ez dugu aurkituko ba soinu modernoaren ba kartoizko soinu hori baizik eta dena benetazkoa da diska hontan eta beno horren noretzako ba posteko ba, zerbait da. Eta, beno, e, ari garenez, ba, ona dijoa, ba, e, e, ba, Ramon izeneko mutil bati egin zitzaien omenlaldi abesti bat, eta, beno, gero, ba, abesti honi buruz pixkate egingo dizuet. Hor dijoa. abesti bat, Ramoni egindako abestia. Beno, e, Ramon, ba, irungo pertsona bat eh, dugu, ba, momentuan, e, ba, nahiko gaixo, aurkitzen dela, minbiziak e, arrapatuta, eta, beno, ba, bere berari ba, bere bizitzaren gatik edo eskerrak emateko e, eginiko abestia da eta beno baita ere kontzertu bat e, egin zitzaion e, Ramoni bera hor noski egontzela kontzertuan e, irungo lakasita gaztetxean eta bertan e, ba, artefakto e, ba, laro gehi garrena markadako ba, jarrok e, taldea edo e, berriz itzuli dena egon zen, baita ere Wii, jarrok taldea, e, antiregimen e, eh, punktaldea, ba, itzulizena ba, bakarrik e, Ibani egiteko eta Ramonen kontzertua egiteko, eta beno berriz utzi egin dutena. Bai eta e, gerora e, egon zen ba holako ba, momenturako sorturiko talde bat eh, la venganza de los pecos y non ba, bai antiregimen bai gue taldeko ba parteideak zeuden eta abesti batzuk egin zituzten eta beno ba bertako abeslariak eta antiregimeneko abeslariak Miguel honek ba mm, abesti hau osatu zuen eta ba e, etxeko modu batean ba, bere argunarekin egin e, hau ba, grabatu zuen, gero zuzenean joa izan zen, baino grabazio hau, ba, beno, etxeko grabazio bat dugu, ba, bihotzez egindako abesti polit bat eh, Ramoni egindako kontzertua. E, la venganza de Raimon Martin izan, deitu zen e, kontzertu hori, eta beno, giro bikaina egon zen, eta beno, donostiako ba, pajarin izeneko ba, pertsonei batek e, normalean bideoak, e, gra, eh, bideoa grabatzen egoten dena, ba, han egon zen, eta kontzertu osoa grabatu zuen, beraz, e, YouTubeen e, ikusgai e, dago ba, kontzertu hau. Ikaragarri. Eta, beno, ba, darregun beste irungo talde batekin. se lo dedicamos a esa cuadrilla de cinco putos fascistas que fueron a Iruña de fiesta y violaron a una pobre chica. Los que, hacen, los que se hacen llamar manada. Esta canción les echamos la muerte a esos hijos de puta. Hijos de puta. Cinco animales vinieron de fiesta. Cinco animales bebiendo cerveza. Rayas de os merecéis. Aquí no volvéis. ¡Mátalo! Os tenéis que esconder. ¡Mátalo! Os vamos a que tenéis, Tiro en la nuca de una puta vez. La matada, grupo de fachas, hijos de puta en nuestras calles. La matada, bastardos con cara, durmiendo tranquilos en sus casas. ¡Muéralo! Es lo que os merecéis. ¡Mátalo! Aquí no volvéis. Vos tenéis que esconder ¡Cóntalo! ¡Vos hemen genituen ba, zarata taldea. E, ez nuke esango talde berri berria denik, zeren e, de, denbora pixka bat badara baina bueno, alako hainbat eh, joan etorri dituzte, desagartzen dira, agertzen dira, baina badute olako ba, repertorio bat. Eta, bueno, ba, zarata taldeak ba, E, pasaden e, urteko, ba, 2008ko maiatzaren amaikan, e, landetxako jaietan, e, ba, haien kontzertua grabatu zuten, eta, beno, e, soinu onarekin astu izan zen, eta, beno, haien, ba, alako, ba, ba, presentazio gutun bat, edo, izan e, leike, zarata taldean, e, ba, esperientzia duen jendea dago, eta, aritz eta gaizka anaiak, e, aritz pedera da la eta zanpatu talean ibilitakoa, gaizka pedralakara de la cara zanpatu apurtu eta horren zaratan ibilitakoa, eta beno gero gitarrioleak eta abeslariak e, uste dut haien lehen eh, taldeak eh, direla, gazteagoak dira, baino kaina sartzeko prest daudenak. Eta beno, orain ah, utziko zaituztegu zarata taldearen e, basurdearen dantza izeneko ba, abesti divertigarri eta dantzagarri honekin. Eh, Urrengo azterarte, ondo izan. Eta orain, bas, basurde guzti eskenia. Basurde dantza. Estos la sabéis bien. Turruku, ¿qué dices? ¿Qué dices? Venga, chavales, basurde dantza, os la sabéis bien esta. Aquí hace falta buenas hostias, ¿eh? Aquí hace falta buenas hostias en esta canción, ¿eh?